أحب الله والإسلام Kazivanje o Musau, alaihisselam. Jedno od najznačajnijih kazivanja u Kur'anu je kazivanje o Musa'u alaihisselam. Ono je spomenuto na 73 različita mjesta u Kur'anu. Musa je sin Imranov, on sin Kabisov, on sin Azerov, on sin Lavijev, on sin Jakuba alaihisselam. Musa a.s. je dakle bio Izraelčanin. Jakub a.s. predak svih Izraelčana je sa svojih 11 sinova na zahtjev sina Jusufa a.s. u godinama gladi napustio Palestinu i doselio se u Egipat. Faraon u njihovom vremenu je bio Rejan ibn Velid. On je sve Izraelčane zbog Jusufove, ali mudrosti i znanja, mnogo poštivao i volio. Nakon smjene nekoliko generacija, faraonom je postao Merneptah, sin Ramzesa II, koji je mnogo naudio Izraelčanima. Učinio ih je robljem i iskorištavao za najprljavije i najgore poslove. U sve ovo mušku djecu im je klao, a žensku u životu ostavljao. Na ubijanje njihove muške djece navelo ga je to što su oni među sobom brižljivo čuvali predaju od Ibrahima Selam, da će se u njegovom potomstvu pojaviti čovjek koji će srušiti egipatskog vladara. To je doprlo i do faraona. O tome su ga upoznali neki članovi dvorske svite, dok su se s njim zabavljali na večernim sjelima. Pored ove predaje, faraon je usnio jedan san. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže Faraon je usnio kako je iz Palestine došla vatra, ispalila sve kopte i njihove kuće u Egiptu, a poštedila Israilove potomke. Kad se probudio uplašen od sna, sakupio je astrologe i mage i upitao ih šta misle o tome. Rekli su mu da san znači da će se Izraelčanima roditi muško dijete, zbog kojeg će Egipćani biti upropašteni. Iz straha da će se to desiti, Merneptah je naredio da se sva muška djeca Izraelčanima poubijaju. Sve napore je uložio da se to, što su mu rekli protumačivši san, ne desi. Čak je odredio posebne ljude i babice da obilaze trudnice i uzimaju podatke o vremenu za porod. I tako, kada god bi neka žena rodila muško, ti koljači bi ga istog momenta zaklali. Nakon nekoliko godina, Kopti su se požalili faraonu na smanjenje broja Izraelčana. Plašili su se da će stari izumrijeti, a mladi biti pobijeni, pa da će onda oni morati raditi poslove koje su radili Izraelčani. Zato je faraon naredio ubijanje muške djece svake druge godine. Haruna je majka rodila one godine kada nisu ubijali muške potomke, pa se za njega nije strahovala. A Musa je rodila iduće godine. Musaovu majku obuzimao je strah i briga, otkad ga je zanijela. Iako se na njoj trudnoća uopće nije primjećivala. Kada ga je rodila, dobila je od Allaha uzvišenog ilham, nadahnuće, da napravi sanduk, privježe ga užetom i da Musa, kada se za njega poboji, stavi u sanduk i položi u nilu, pored kojeg je bila njena kuća. Isto tako, kada bi faraonovi ljudi otišli, ona bi ga pomoću užeta ponovo privukla sebi. Uzvišeni Allah kaže I mi nadahnu smo Musa ovu majku, doji ga, a kada se uplašiš za njega, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj, mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom učiniti. Počela je masovna potraga za novorođenom muškom djecom. Ona jednog dana Musa stavila u sanduk i bacila u vodu, ali je zaboravila da kod sebe sveže drugi kraj užeta. I ona reče njegovoj sestri, idi za njim i osluškoj vijesti o njemu, ne bi li šta o njemu čula, je li mi sin živ ili su ga životinje pojele. Zaboravivši šta joj je Allah uzvišeni u vezi s njim obećao, njegova sestra ga je gledala iz daline i pravila se da na njega ne obraća pažnju. Voda ga je odnijela do rukavca na obali rijeke, odakle su sluškinje faraonove žene uzimale vodu. Ugledavši sanduk, one su ga uzele i htjele otvoriti, ali jedna od njih rekla. Unutra je blago, pa ako ga otvorimo, faraonova žena nam neće vjerovati koliko je bilo unutra. Zato su odnijele sanduk onakvog kakav je bio i predale joj ga. Kada ga je otvorila, ugledala je dijete prema kome joj je Allah uzvišeni ulio ljubav, kao ni prema kome drugom. Kad su oni koljači čuli za njega, došli su faraonovoj ženi da ga zakolju. Ona im je rekla, ostavite ga. Ovo jedno dijete neće povećati broj Izraelčana. Ja ću zamoliti faraona da mi ga pokloni. Zatim je otišla faraonu i rekla, on će biti radost i meni i tebi. Faraon je odgovorio. Neka bude radost tebi, ja za njim nemam nikakve potrebe. Tako je jezikom preduhitrio nesreću. Ona ga je zamolila da ga i posine, jer nisu imali djece, što su i učinili. Musa je, kada su ga smjestili na dvor i pokušali da nahrane, odbio da prihvati dojku svake dojlje koja ga je pokušala zadojiti, kao i svaku drugu hranu Faraonova žena se pobojala da ne umre od gladi, zato je naredila da ga iznesu na pijecu, ne bili pronašli doilju čije će grudi prihvatiti. Međutim, on ih je i dalje sve odbijao. Dok su tako stajali s njim i svijet ga posmatrao, njegova sestra ga je ugledala i praveći se da ga ne poznaje, upitala ih. Hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će ga paziti? Ibn Abbas, radijallahu anh, kaže Kada je to rekla, upitali su je kako zna da će ga oni paziti i čuvati, a ona je odgovorila Zato što žele da obraduju faraona i što se nadaju da će ih zato nagraditi. Kad je došla njegova majka, stavila ga je u krilo, primakla ga grudima i on je počeo halapljivo sisati. Ugledavši kako je slatko doji, faraonova žena je Musa ovoj majci rekla, ostani ovdje i doji mi sina, jer nikada ništa nisam voljela kao što njega volim. Musaova majka se tada prisjetila šta joj je Allah uzvišeni obećao, pa je bila čvrsta pred faraonovom ženom i uvjerena da će Allah uzvišeni ispuniti svoje obećanje. Ona joj je rekla, ja imam muža i drugu djecu, pa ovo dijete mogu dojiti jedino ako ga pošalješ sa mnom, Asija ga je poslala s njom, odredivši joj plaću i sve drugo što je potrebno. Hranu, odjeću i bogate darove. Uzvišeni Allah kaže I vrati smo ga njegovoj majci, da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. Kada je dijete poraslo, Asija je rekla Musa ovoj majci, dovedi mi sina. Ona joj je obećala da će ga jednog dana dovesti, pa je Asija svojim čuvarima, slugama i upraviteljima rekla. Neka svako od vas danas dočeka moga sina sa nekim poklonom. Kad su doveli Musa i kad je ušao kod nje, ona mu se mnogo obradovala i mnogim skupocjenim darovima darovala. Nije zaboravila darovati ni njegovu majku, zato što ga je dobro pazila. Zatim je rekla, ću ga faraonu, pa neka ga i on daruje. Kada ga je uvela, stavila ga je faraonu u krilo. Musa je uhvatio faraona za bradu i potegao prema zemlji. Na to su mu ljudi rekli, zar ne vidiš ono što je Bog obećao svom poslaniku Ibrahimu? On je tvrdio da će taj dječak naslijediti, nadvisiti i pobijediti egipatskog vladara, Čuši ovo, Faraon je poslao pokojače da dođu i da ga zakolju. U tom je Faraonova žena dotrčala i rekla Šta hoćeš od ovog djeteta kojeg si mi poklonio? On joj odgovori. Zar ne vidiš da mi pokazuje kako će me svrgnuti i pobijediti? Ona je na to rekla. Donesi žeravicu i dragulj, pa mu ih primakni. Ako ruku pruži za draguljem i ne dodirne žeravicu, bit će ti jasno da shvaća. A ako uzme žeravicu, a ne dragulj, jasno će ti biti da ne shvaća. Faraon je tako i uradio. Dijete je htjelo uzeti dragulj, ali mu je Melek gurnuo ruku prema žeravici, koju je dijete uzelo i stavilo u usta, zbog čega je Musa kasnije tepao. Tako je Allah uzvišeni faraonu skrenuo pažnju sa dječaka nakon što je htio da mu naudi. Sudbina je bila neumoljiva. Allah uzvišen je odredio da ovo dijete, kojeg se toliko bojao i radi kojeg je pobio mnogo nevinih osoba, odraste baš u njegovom domu, da se hrani njegovom hranom i pićem, da mu bude posinak i da ga on lično odgaja. A zatim da mu ono bude uzrok propasti na ovome svijetu. Kada je Musa odrastao, širom Egipta je uživao ugled, jer je bio faraonu posinak. Njega su istovremeno svojatali, njime se dičili i ponosili, i Izraelčani, jer su mu oni bili dajđe po mlijeku. Jednog dana u gradu nađe dvojicu kako se tuku. Jedan je bio Izraelčanin, a drugi Kopt. O tom slučaju uzvišeni Allah kaže I on uđe u grad, neopažen od njegovih stanovnika. I u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć. Onaj iz njegova naroda, protiv onoga iz neprijateljskog naroda. Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šetanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi. I on mu oprosti. On u istinu prašta i on je milostiv. Gospodaru moj, reče, zato što si mi blagodat svoju ukazao, više nikada zločincima neću pomagati. Musa ga ni u kom slučaju nije namjeravao ubiti, nego je samo htio da ga odvrati od tuče. Osvanuo je sutradan uplašen od faraona i njegove svite, da ne saznaju da je ubistvo za koje se pročulo, počinio on, pomažući jednom Izraelčaninu, pa da iz toga proiziđu krupne posljedice. Tako je on toga jutra išao gradom, prestrašen, očekujući šta će biti. I dok je tako išao, ponovo je ugledao onoga istog Izraelčanina, koji ga je jučer zvao u pomoć kako ga opet doziva u pomoć protiv drugog čovjeka sa kojim se potukao. Međutim, Musa ga je sada oštro ukorio i izgrdio, što čini nered i što se često tuče, Rekaš, Ti si zbilja u pravoj zabludi. I kada je krenuo prema njima da ih rastavi, Izraelčanin je pomislio da ide prema njemu, pa mu reče, O Musa, zar hoćeš da i mene ubiješ, kao što si jučer ubio čovjeka? Ti samo hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš biti od onih koji red prave. Kada je to čuo, taj kopt otišao je faraonu i prenio šta je čuo od Izraelčanina. Na to je faraon s mjesta poslao svoje koljače da ubiju Musa. Oni su krenuli za Musaom dušim putem, ne žureći i ne misleći da bi im mogao umaći. Međutim, jedan od prijatelja Musa iz Faraonove svite je dotrčao sa kraja grada, kraćim putem do Musa i rekao O Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju. Zato bježi, ja te zaista iskreno savjetujem. I on izađe iz grada prestrašen, iščekivajući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me nasilničkog naroda. Napustio je grad, ne znajući kuda, i u kom pravcu da krene jer prije toga nikuda iz Egipta nije išao. kad se uputi prema Medjenu, reče Gospodar moj će mi pokazati pravi put. I kad stiže do Medjenske vode, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su i od vode odbijale, pa ih upita. Šta je s vama dvijema? Oni su odgovorile. Mi ne napajamo stoku dok svi čobani ne odu, a otac nam je veoma star. I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče. Gospodaru moj, kakvo god mi dobro dao, potrebno mi je. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže Čitavim putem od Egipta do Medjena jeo je samo zelin i lišće sa drveća. Bio je bos, jer je putem potera obuću. Kada je sjeo u hlad, stomak mu se od gladi bio prilijepio za leđe. Zelenilo od trave i lišća moglo mu se vidjeti po ustim. Osjećao je neodoljivu potrebu da šta poje, makar polovicu hur. Zbog toga je zamolio, gospodaru moj, kakvo god mi dobro dao, potrebno mi je. To su čule one dvije djevojke, pa su o tome obavijestile svoga oca. I jedna od njih mu poslije, idući stiljivo, priđe i reče. Moj otac te zove da te nagradi, zato što si nam je napojio. I kada mu on dođe i ispriča mu šta je doživio, on reče, ne boj se, spasio si se nasilničkog naroda. Jedna od njih dvije reče, o oče moj, uzmi ga u najam. Najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže, kada je to rekla, otac ju je upitao, a otkud znaš da je takav? Ona mu je odgovorila, što se tiče snage, nikada nisam vidjela jačeg čovjeka od njega. On je podigao kamen sa bunara, kojeg ne može podići manje od deset ljudi. A što se tiče povjerljivosti, kada sam se pojavila idući prema njemu, pogledao je u mene i kada je vidio da sam žensko, oborio je glavu. Zatim je rekao da idem iza njega i da mu, kada dođemo do raskrsnice, bacanjem kamenčića pokažem put. To je uradio samo zato što je čestit. On reče, ja želim da te oženim jednom od ove moje dvije kćeri, ali da me služiš osam godina, a ako napuniš deset, to je od tebe. Ja ne želim da ti to učinim teškim. Vidjet ćeš, ako Allah da, da sam dobar. Musa reče. Neka bude tako između mene i tebe. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. Allah je jamac za ono što govorimo. إذا الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد Kada je ispunio rok i htio da ode od punca, svojoj ženi je rekao da zatraži od oca nešto stoke kako bi imali od čega živjeti. I on im je dao. I on krenu sa svojom porodicom od svoga punca prema Egiptu, rekavši da se poželio svojih. Namiravao je da ih krišom posjeti. U putu su jedne tamne i hladne noći zalutali. Pokušavao je upaliti vatru, ali mu to nije polazilo za ruku, a mrak i hladnoća postajali su sve jači. Dok je to pokušavao, odjednom je u daljini pravcu brda ugledao vatru kako gori. O tome uzvišeni Allah kaže. I kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa svojom porodicom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče svojoj porodici. Vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti, ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. A kad do nje dođe, bi i pozvan. O Musa, ja sam tvoj gospodar, pa izuj svoju obuću, ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Ja sam te odabrao, pa slušaj ono što ti se objavljuje. Ja sam u istinu Allah, drugog Boga osim mene nema, pa me obožavaj i nama obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći od svakoga tajim, da bi svaki čovjek prema svome trudu nagrađen ili kažnjen bio. I neka te zato nipošto ne odvrati od vjerovanja onaj koji u njega ne vjeruje i slijedi svoju strast, pa da propadneš. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće svojim ovcama skidam, a služi mi i za druge potrebe. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Postala je to ogromna zmija koja se kretala. Kada ju je Musa, selam ugledao, on se uplašio i pobjegao. U tom momentu ga je gospodar ponovo zovnuo. O Musa, priđi i ne boj se, ti si zaista bezbjedan. Kad se vratio, Allah uzvišeni mu je rekao, uzmi je i ne boj se, mi ćemo je vratiti u prijašnji oblik. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. Kada je to uradio, od bjeline je zasjela poput mjesec. Bjelina nije bila nikakva mahana, niti znak kožnog oboljenja. Zatim mu je rekao, idi faraonu, on se osilio. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim moja prsa i olakšaj mi moj zadatak i razriješi uzao sa moga jezika da bi razumjeli moj govor. Ovim je zamolio Allaha uzvišenog da mu otkloni tepanje u tolikoj mjeri da bi ga mogli razumjeti i Allah uzvišeni udovoljio njegovoj molbi. Musa ali selam je također rekao Allahu uzvišenom. Gospodaru moj, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju, a moj brat Harun je riječiti od mene, pa pošalji sa mnom i njega, kao mog pomagača, da potvrđuje moje riječi, jer se bojim da me ne nazovu lašcem. Pomoći ćemo te tvojim bratom, reče on, i obojici ćemo dati vlast, pa vam se neće moći približiti. S našim znamenjima, vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, bit ćete pobjednici. Esuti kaže, kada je Musa stigao iz Medjena u Egipat, prvo je otišao do svoje majke i brata Haruna. Zatekao ih je kako večeraju, pa je i on s njima jeo. Zatim je rekao, Harune, Allah je meni i tebi naredio da pozovemo Faraona, da samo njega obožava, pa hajde sa mnom. Zatim su njih dvojica otišli do Faraonovih vrata, pa je Musa a.s. štapom pokucao. Faraon se zbog toga uzrujao i naredio da mu ih dovedu. Rekli su, mi smo poslanici gospodara Tvoga, a zatim ga pozvali da obožava samo Allaha uzvišenog, koji nema sudruga, te da oslobodi Izraelčane iz okova nasilja i terora i pusti ih da obožavaju svoga gospodara, gdje god hoće. Ali Faraon se uzoholio, pa je pogledao Musa alihi selam sa prijezirom i rekao mu Zar te među nama nismo odgojili dok si dijete bio? I zar među nama tolike godine svoga života nisi proveo? I uradio si nedjelo koje si uradio. I si nezahvalnik. Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. A od vas sam pobjegao zato što sam vas se bojao. Pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikome učinio. Odgovarajući faraonu, na prigovaranje za učinjeno dobročinstvo u njegovom djetinstvu, Musa a.s. je rekao Dobročinstvo o kome govoriš odnosi se samo na jednog čovjeka od Izraelčana, dok si s druge strane porobio i u svoju službu stavio cijel jedan narod kojem i ja pripadam. Faraon je upitao. A ko je gospodar svjetova za kojeg tvrdite da vas je uputio i poslao? Musa a.s. je odgovorio gospodar nebesa i zemlje i onog što je između njih, ako ste uvjereni. Svako ko vjeruje, zna da to ništa što postoji nije moglo samo sebe stvoriti ili nastati nekako slučajno i da mora postojati neko koji ih je stvorio, a to je Allah uzvišeni, pored kojeg drugog Boga nema.